thank you Me dijeron que te vieron mal, que ya ni siquiera hablas igual. Tu mirada apagada ya no se ve como antes más. Ya no bailas como antes más, ya no ríes como antes más. Pero ya no, ya no puedo, eso va a terminar. Por eso vine como director de cine. A decir que cambia tu rol y que es ese libreto mejor que lo tires. Porque vine el rescate, como un soldado pa'l combate, como Superman para salvarte. Te traje helado y chocolate y una buena charla. Vine el rescate, como un soldado pa'l combate, como Superman para salvarte. Te traje helado y chocolate y una buena charla. y ahora gris. Daría lo que fuera por sacarte una sonrisa que me guste a mí. Entiende que te quiero ayudar, que te quiero salvar, que no puedo dejar caer un ángel así. Que se fume ese tonto que no te valora y encima no te hace feliz. Te tiene apagada y a mí me da rabia porque eres sol para mí. Eso no va, no ese bobo a ti te trate mal. Eso lo convierte en un patán. Yo lo voy a poner en su lugar. Eso no puede seguir. Eso no puede seguir. dijeron que te vieron mal, que ya ni siquiera hablas igual. Tu mirada apagada ya no se ve como antes más, ya no bailas como antes más, ya no ríes como antes más. Pero ya no, ya no puedo, eso va a terminar. Por eso vine, como director de cine. Porque vine para el rescate, como un soldado para el combate, como Superman para salvarte. Te traje helado y chocolate y una buena charla. Porque vine para el rescate, como un soldado para el combate, como Superman para salvarte. Te traje helado y chocolate y una buena charla.